Tênis, ritmo novo, ai papai. Minha mulher me perguntou por que é que eu fui na favela. O que eu encontrei lá que eu não encontro nela. Eu tive que responder o que a favela tem o quê? Na favela? Que lá tem? Dennis DJ! Ah. Mulher gostosa como ninguém, cerveja de lá de churrasco também. Tem várias pra beijar, pra fazer o vai e vem. Tem várias pra beijar, pra fazer o vai e vem. Mulher gostosa como ninguém, cerveja de lá de churrasco também. Tem várias pra fazer o vai e vem. Tênis, ritmo novo, como assim? Credo. Pra fazer o vai, pra fazer o vai e vem. Pra fazer o vai, pra fazer o vai e vem. Vem, vem. Minha mulher me perguntou por que, que eu fui na favela. O que eu encontrei lá que eu não encontro nela. Eu tive que responder o que a favela tem. O quê? Na favela? Que lá tem? Tênis DJ. Ah. Mulher gostosa como ninguém, cerveja de lado e churrasco também. Tem várias pra beijar, pra fazer o vai e vem. Tem várias pra beijar, pra fazer o vai e vem. Mulher gostosa como ninguém, cerveja de lado e churrasco também. Tem várias pra beijar, pra cuidar desse pra fazer o vai e vem. Pra fazer o vai, pra fazer o vai e vem. Pra fazer o vai, pra fazer o vai e vem. Tênis, ritmo novo, ai papai. Ah.